บุ๊กทู สามสิบสี่ โอทุสดอร์ตอทุสดอร์ตบนรถไฟ ทรนเดทรนเดนั่นรถไฟไปเบอร์ลินใช่ไหมครับบุเบอร์ลินเอกิดันทรนไหม Bu Berlin'e giden tren mi? รถไฟออกเมื่อไหร่ครับ Tren ne zaman kalkıyor? Tren ne zaman kalkıyor? รถไฟไปถึงเบอร์ลินเมื่อไหร่ครับ Tren Berlin'e ne zaman varıyor? Tren Berlin'e ne zaman varıyor? ขอโทษครับ ผมขอผ่านหน่อยได้ไหมครับ Özür dilerim, geçebilir miyim? Özür dilerim. Geçebilir miyim? ผมคิดว่านี่เป็นที่นั่งของผมครับ Zannedersem burası benim yerim. Zannedersem burası benim yerim. ผมคิดว่าคุณนั่งที่นั่งของผมครับ Zannedersem benim yerimde oturuyorsunuz. Zannedersem benim yerimde oturuyorsunuz. ตู้นอนอยู่ขบวนไหนครับ Yataklı vagon nerede? Yataklı vagon nerede? ตู้นอนอยู่ขบวนท้ายสุดของรถไฟ Yataklı vagon trenin sonunda. Yataklı vagon trenin sonunda. และรถเสบียงอยู่ขบวนไหนครับ ขบวนหน้าครับ Ve yemek vagonu nerede? Başta. Ve yemek vagonu nerede? Başta. ผมขอนอนข้างล่างได้ไหมครับ Aşağıda yatabilir miyim? Aşağıda yatabilir miyim? ผมขอนอนตรงกลางได้ไหมครับ Ortada yatabilir miyim? Ortada yatabilir miyim? ผมขอนอนข้างบนได้ไหมครับ Yukarıda yatabilir miyim? Yukarıda yatabilir miyim? เราจะถึงชายแดนเมื่อไหร่ Ne zaman sınırda olacağız? Ne zaman sınırda olacağız? ไปเบอร์ลินใช้เวลานานเท่าไหร่ครับ Berlin'e gidiş ne kadar sürüyor? Berlin'e gidiş ne kadar sürüyor? รถไฟจะเข้าช้าไหมครับ Trenin rötarı var mı? Trenin rötarı var mı? คุณมีอะไรอ่านไหมครับ Okuyacak bir şeyiniz var mı? Okuyacak bir şeyiniz var mı? ที่นี่มีอาหารและเครื่องดื่มขายไหมครับ Burada yiyecek ve içecek bir şeyler bulunuyor mu? Burada yiyecek ve içecek bir şeyler bulunuyor mu? คุณช่วยปลุกผมตอนเจ็ดโมงได้ไหมครับ Beni saat 7'de uyandırır mısınız lütfen? Beni saat 7'de uyandırır mısınız lütfen?